rangka berkumpul di dalamnya untuk saling menasihati di antara kita di antara kaum muslimin sebab termasuk di antara perkara-perkara yang pokok dan prinsip di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ialah saling berbagi nasihat di antara kaum muslimin maka jangan henti-hentinya di antara kita untuk saling berbagi nasihat saling berbagi petuah-petuah sebab kata Nabi alaihi salatu wasalam ad-dinun nasiha agama itu adalah nasihat maka mesti di dalam agama adanya nasihat tidak ada yang menjamin dan tidak ada jaminan bagi siapapun bahawa dia seorang yang maksum, yang terjaga dari kesalahan Hal ini sebabkan disebabkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sabda beliau, "Kullu bani Adam khata." Setiap manusia itu pastilah salah, maka butuhnya nasihat di antara kita, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah taala. Nasihat agar dengannya seseorang menjadi seorang yang lurus di dalam agama Allah Subhanahu wa taala manakala pada dirinya terdapat kebengkokan. atau manakala pada dirinya terdapat sebuah kesalahan maka butuhnya dia untuk diberikan nasihat dan butuhnya dia untuk mencari nasihat dari orang-orang yang akan memberikan nasihat padanya maka ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah sebuah kenikmatan manakala kita berada di salah satu tempat atau di salah satu markis dari markis ahlu sunnah wal jamaah seperti di pondok kita yang kita sedang berada di pondok ini yang masya Allah di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran kajian-kajian banyak nasihat-nasihat maka bersyukurlah kita yang tinggal di sekeliling pondok yang mana setiap harinya kita mendapatkan nasihat dari para ustaz kita, nasihat dari para guru-guru kita dengan nasihat-nasihat yang baik. Yang mana banyak kita mendapati sebagian saudara-saudara kita. Yang kita mendapati sebagian ikhwanuna yang mereka jauh tinggal atau berada di tempat yang jauh yang mereka tidak mendapatkan nasihat atau mereka tidak mendapatkan kajian-kajian. Oleh karenanya barakallahu fikum adalah sebuah kenikmatan manakala kita berada di salah satu markiz kita mendapatkan nasihat di dalamnya, kita menimba ilmu di dalamnya. Walhamdulillah kita berada di markiz yang besar ini. Salah satu markiz Ahlu Sunnah Markis yang walhamdulillah sudah mengeluarkan atau sudah mengeluarkan sejumlah ikhwan yang sudah menjadi da'i atau yang macam-macam. Maka kita sebagai para penuntut ilmu yang ada di negeri di, di tempondok ini atau di tempat ini kita bersyukur barakallahu fikum. Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintailah para guru-guru kita yang ada. Para pengajar kita yang ada. Sebab bila mereka sudah tidak ada, siapa lagi yang akan memberikan nasihat pada kita? Kemudian juga bersyukur dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita di tempat yang berbahagia ini dengan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai untuk menimba ilmu dan menuntut ilmu. Yang mana di zaman-zaman dahulu di zaman ketika 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu yang belum terwujud maka apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dengan sarana dan prasarana yang ada patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah apa yang ada di dalam menambah ilmu kita, di dalam menambah iman kita. Sebab dengan ilmu keimanan seorang hamba itu akan bertambah. Dengan ilmu iman itu dapat bertambah kepada Allah Tabaraka wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam sabda beliau ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala Apakah itu masjid ataukah tempat dari halaqah-halaqah ilmu يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم mereka membaca kitab Allah yang tentunya adalah Al-Qur'anul Karim termasuk sunnah dan mereka mengkajinya di antara mereka saling mengajarkan di antara mereka dengan membaca mengkaji kitab Allah Al-Qur'anul Karim mengkaji sunnah sehingga dengannya ia dapat mengetahui mana yang halal mana yang haram mana yang hak dan mana yang batil mana ketaatan dan mana maksiat ia mengkajinya dan mempelajarinya dengan mendalaminya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam illa nazalat alaihimus sakinah melainkan turun pada mereka sakinah ini maksudkan dengan sakinah adalah sebuah ketenangan yang akan menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keimanan dan bertambahnya iman akan menjadikan seorang hamba itu semakin tenang jiwanya. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan Dialah Allah Jalla Subhanahu wa taala yang menurunkan sakinah di dalam hati-hati orang-orang yang beriman agar mereka semakin bertambah iman. Maka yang maksudkan dengan sakinah tentunya adalah sesuatu yang menambah iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji sunnah, mempelajari al-ilmu syar'i i adalah merupakan perkara yang akan menambah iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sakinah itu bukan rasa ngantuk di majlis. Sakinah yang disebutkan dalam hadis bukanlah tertidur di dalam majlis. Tapi sakinah adalah menjadikan seorang semakin tenteram hatinya. Menjadikan hatinya semakin tenang karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakinnya kepada Allah Jalla Subhanahu wa taala. Dan apa yang telah kita sebutkan tadi itu semua terwujud dengan ilmu. Terwujud dengan ilmu. Maka barakallahu fikum telah menjadi ma'lum bagi kita tentunya mempelajari al-ilmu syar'i merupakan perkara yang wajib. Mengetahui perkara yang halal Mengetahui perkara yang haram merupakan sesuatu yang wajib. Sebab kita akan bermuamalah tidak akan terlepas dari satu dari dua hal ini. Apakah itu adalah haram, apakah itu sesuatu yang halal. Demikian pula di dalam hal-hal yang lainnya. Di dalam perkara-perkara yang sifatnya wajib, maka mesti pula kita harus mengetahuinya terlebih bila perkara itu sifatnya fardu ain dan sifatnya harus dilakukan secara langsung maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin untuk mengilmuinya dan mengetahuinya jangan membiarkan kita menjadi seorang yang acuh tak acuh dan menjadikan diri kita bodoh dan tidak memperhatikan terhadap ilmu. Al-ilmu syar'i tentunya merupakan ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Mengkaji Quran dan sunnah merupakan kajian yang paling utama. Kajian yang paling mulia. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama' bahwa nilai sebuah ilmu kedudukan sebuah ilmu di dalam kemuliaannya dapat diketahui dalam perkara yang sesuatu itu diketahui dengannya maka al ilmu syar'i adalah merupakan ilmu yang paling mulia ilmu yang paling agung sebab ia berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dia diketahui dengannya ilmu syar'ilah ilmu yang menjadikan seorang itu semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala yang dengan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambah iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka semangatlah kita barakallahu fikum Terlebih bila mana kita kedatangan para ulama kita, para masyaih kita. Maka gunakanlah waktu kita untuk menimba ilmu di hadapan mereka. Barakallahu fikum. Maka apa yang Allah Jalla wa'ala berikan pada kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang kita sebutkan tadi. Maka ini seyogianya, sepatutnya bagi kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan tersebut. Bila mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Jalla wa Ala akan menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, sekiranya kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan kenikmatan tersebut maka jagalah nikmat yang Allah Jalla wa berikan pada kita ini agar kenikmatan tersebut semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kita terhadap ilmu jaga sehingga dengannya Allah Jalla wa menambah rasa cinta kita terhadap ilmu kecintaan kita untuk duduk di majlis al-ilm maka jagalah sebab bila Allah Jalla wa'ala menjadikan seorang itu suka dengan ilmu. Senang dengan ilmu. Dan dia terus berusaha untuk mengetahui dan memahami sebuah ilmu. Pertanda bahawa Allah Jalla wa'ala inginkan padanya kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man yuridillahu bihi khairan yufatuhu fitdin." siapapun yang Allah Jalla wa inginkan padanya kebaikan maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia seorang yang faqih di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala berkata Syeikh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu taala kata beliau idza ra'aita ar-rajula yasba'u halaqatil ilm apabila engkau melihat seseorang yang selalu mengikuti halaqah-halaqah ilm. Berupaya untuk mengikutinya menghadiri halaqatul ilm. Ia tafakkahu wa yatabassaru fih. Ia mengkaji, ia mempelajari ilmu. Di mana majlis ilmu dia hadir. Dan dia berusaha untuk mengetahui mengkaji dan mempelajari. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Zalika min alamati anna Allah arada bihi khaira. Bahwasanya itu termasuk di antara tanda-tanda Allah inginkan padanya kebaikan. Maka termasuk di antara tanda kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba, menjadikan seorang hamba itu faqih. Menjadikan seorang hamba itu faqih di dalam agamanya menjadikan seorang hamba itu suka dengan ilmu maka itu adalah di antara tanda Allah Jalla wa ala inginkan pada seorang hamba itu kebaikan Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an maka apa yang Allah Jalla wa ala karuniai kita dengan segala sarana dan prasarana ini gunakanlah sebaik mungkin manfaatkanlah sebaik mungkin di dalam menambah ilmu kita di dalam menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala mempelajari al-ilmu syar'i adalah merupakan perkara yang wajib mempelajari ilmu syar'i seseorang yang mempelajari ilmu syar'i dengan keimanannya kepada Allah dengan ilmu syar'i i maka seorang itu akan mulia di sisi Allah tabaraka wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat yang dimaksudkan tentunya dengan ilmu di sini adalah al-ilmu syar'i i terlebih digandengkan dengan orang-orang yang beriman sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama bahawa bila datang penyebutan ilmu di dalam nas-nas syariah dengan penyebutan secara mutlak maka yang dimaksudkan adalah al-ilmu syar'i maka ilmu yang dimaksudkan tentunya di sini adalah al-ilmu syar'i ilmu agama Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya al ulama'u fawqa al mu'minin bi sab'i darajah. Para ulama akan berada di atas kaum mukminin pada yaumul qiyamah di al jannah dengan perbedaan 700 derajat. dengan perbedaan 700 derajat menunjukkan bahwasanya para ulama itu berada di depan berada di atas tingkatan orang-orang yang beriman secara umum <clears throat> disebabkan para ulama memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya di antaranya adalah takut mereka kepada Allah dengan jenis takut khasyah Inna innama yakhshallaha min ibadihi ulama sesungguhnya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khasyah adalah para ulama takut yang diberangi dengan ilmu takut yang disertai dengan ilmu bila takutnya disertai dengan ilmu maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan mereka dengan balasan al-jannah para ulama menyebutkan sebagaimana Allah taala sebutkan dalam firman-Nya innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika khairul bariyah Sungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh mereka adalah sebaik-baik makhluk jazaohum 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada balasan mereka di sisi Allah Jalla wa Ala adalah surga-surga. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Radiyallahu anhum radu'an. Allah ridha mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Jalla wa Ala. Dzalika liman khasyya rabbah. Dan itu bagi orang yang khasyah kepada Allah, yakni takut kepada Allah dengan sifat takut khasyah. Maka ayat ini disebutkan oleh para ulama adalah kemuliaan bagi ahlul ilmi. Kemuliaan para ulama yang mereka takut mereka dilandasi dan didasari dengan ilmu. Yang tentunya berbeda dengan hanya sekedar takut yang tidak didasari dan tidak dibarengi dengan ilmu. Laisal mukhbaru kal muayyin. Orang yang diberikan sebuah berita itu tidak sama dengan orang yang melihat langsung. Mengilmui sesuatu dengan sekedar mendapatkan berita itu akan berbeda dengan mengilmui sesuatu dengan dilihat secara langsung. Artinya apa? Tingkat ketakutan seorang yang didasari dengan ilmu berbeda dengan takutnya seorang yang tidak didasari dengan ilmu. Itulah kemuliaan para ulama dan kemuliaan ilmu. Sebab ilmu juga merupakan warisan-warisan <clears throat> dari warisan para nabi dan para rasul. Yang bila seorang mengambil warisan tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang banyak dari warisan para nabi dan para rasul warisan yang terbaik. Para nabi dan para rasul tidak mewariskan dunia. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barakallahu fikum. <clears throat> Warisan-warisan yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul. Maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sebab warisan ini adalah warisan yang paling besar kedudukannya dan nilai jadi si Allah tabaraka wa taala. Nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah jalla wa ala tidak memerintah nabinya alaihi salatu wasalam agar berdoa dan memohon kepada Allah ditambahkan sebuah kenikmatan kecuali nikmat ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah hai Muhammad Tambahkanlah ilmuku Maka apa yang Allah Jalla wa'ala berikan pada kita Kesukaan terhadap ilmu Itu harus disyukuri Sepatutnya baik kita untuk mensyukurinya Karena nikmat ini adalah nikmat yang Sangat besar Sangat besar kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala tidak tidak memberikan kepada semua makhluk. Allah Jalla wa Ala memberikan sejumlah kenikmatan duniawiya kepada siapapun. Apa yang Allah Jalla wa Ala tidak memberikan kenikmatan ilmu kecuali tentunya kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an Dari apa yang kita sebutkan ini bahawa ilmu itu adalah sangat besar dan mulia maka tentunya kita membutuhkan adab dan etika dari adab-adab agar kita dapat menimba ilmu dengan baik Sebuah kebaikan bila mana tidak dilakukan dengan cara yang baik untuk mengambilnya maka kebaikan tersebut terkadang sulit dan susah untuk dapat masuk dan diterima karena ilmu ini besar kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala maka pentingnya kita sebagai seorang talibul ilmi seorang penuntut ilmu beradab di dalam menimba ilmu itu dahulu pada syarat para, para salaf sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah di mana beliau mengatakan talabtul adab 30 tahun, wa talabtul ilma 20 tahun. aku menuntut mempelajari adab selama 30 tahun dan aku mempelajari menuntut ilmu selama 20 tahun. Ya ini bahawa beliau mempelajari adab jauh lebih lama daripada mempelajari ilmu. Kanu yatlubun al-adab qabla al-ilm. Para salaf itu mempelajari adab sebelum sebelum ilmu. Butuhnya seorang itu kepada adab. Dan terkadang barakallahu fikum di dalam kehidupan kita bermasyarakat yang pertama yang dinilai oleh masyarakat itu adalah adab dan etika kita. Kebanyakan masyarakat kita yang dipandang adalah kepada adab dan etika yang dimiliki oleh seorang bukan kepada apa yang dia bawa dari ilmunya. Maka seorang talibul ilmi barakallahu fikum membutuhkan ini sangat membutuhkan kepada adab di dalam segala hal apa saja. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah beliau mengatakan <clears throat> di dalam ucapan beliau yang sangat indah An-nasu ila qalilin min al-adab ila qalilin min al-ilm atau an-nasu ila qalilin min al-adab manusia itu kepada adab yang paling sedikit artinya adab yang sedikit saja ahwaju minhum ila kathirin min al-ilm lebih mereka butuhkan daripada banyak ilmu hanya sekedar adab yang sedikit mereka lebih membutuhkannya daripada banyak ilmu dari ucapan beliau ini menunjukkan pada kita barakallahu fikum adab itu sangat besar kedudukannya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang me menyukai dakwah menyukai ilmu bukan melihat kepada si fulan itu apa yang ia bawa dari ilmu. Tapi terkadang orang melihat adab dan perilakunya. Betapa banyak orang-orang yang memiliki ilmu namun manakala adabnya buruk adabnya jelek apa yang ia miliki dari ilmu juga tidak disukai oleh orang. Bahkan termasuk di antara penyebab orang-orang juga menerima kebatilan apa yang disuruhkan oleh orang-orang yang menyuruh kepada kebatilan mereka suka karena adabnya. Karena etikanya. Maka barakallahu fikum butuhnya kita kepada adab ini. Butuhnya kepada kita kepada adab terlebih di dalam adab menuntut ilmu. Di sana para ulama menyebutkan sejumlah adab dari adab-adab di dalam menuntut ilmu. Yang pertama dalam hal ini yang disebutkan oleh para ulama bahawa di dalam menuntut ilmu membutuhkan niat yang ikhlas membutuhkan niat yang ikhlas. Karena ilmu itu adalah ibadah. Dikatakan oleh para salaf bahwasanya al-ilmu salatu sir. Ilmu itu adalah salat rahasia. Disebutkan dengan kalimat salatu sir menunjukkan bahwa ilmu adalah adalah ibadah. Sebagaimana halnya salat adalah ibadah yang seseorang mendirikan solat memerlukan niat yang ikhlas. Dan itu yang Allah Jalla Subhanahu Wa Taala tentunya perintahkan dalam banyak ayatnya dalam Al Quranul Karim bahawa di dalam amalan-amalan saleh dari amalan-amalan ketaatan dan kurubat pendekatan diri kepada Allah Jalla wa Ala harus dibarengi dengan niat yang ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dan tiadalah mereka diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama ini mengikhlaskan amalan-amalan mereka hanya untuk Allah taala semata maka timbalah ilmu ini barakallahu fikum dengan niat yang ikhlas dengan niat yang ikhlas Jangan disertai dengan niat-niat yang lain yang dapat merusak niat seorang. Dengan niat yang ikhlas maka tentunya akan mendapatkan ganjaran yang baik di sisi Allah Jalla wa Ala. Dengan niat yang buruk tentunya dia tidak akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Innamal a'malu binniyati wa inna malikul limri'in ma nawaa. Sesungguhnya amalan-amalan itu pastilah tergantung dengan niat. Bila niatnya baik tentunya dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bila buruk dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan yang buruk tadi. Kata Nabi alaihi salatu bahwa amalan itu pastilah dengan niatnya. Walikullimri'in manawa bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah permisalan sebagai bentuk pendekatan di dalam memahami sebuah niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapapun yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Kata para ulama bahawa bila seseorang niatnya ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala pasti dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah namun bila ternyata niatnya bukan untuk Allah wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi dan barang siapa yang hijrahnya menuju dunia atau demi wanita yang dia nikahi maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrahkan berbeda lafaz antara yang pertama dengan yang kedua yang pertama menyebutkan fahijratuhu ila Allah wa rasuli menunjukkan adalah sebuah kepastian yang ikh, niatnya ikhlas di dalam ibadah di dalam amalan maka dia mendapatkan pahala Namun bila niatnya bukan untuk Allah dan Rasulnya, niatnya untuk tujuan-tujuan duniawiyah, tendensi duniawiyah, maka kata para ulama, dia tidak mendapatkan pahala. Dan yang kedua, niat duniawiyahnya belum tentu terwujud. Kalau terwujud, mungkin ada untungnya kan? Tapi bila niat duniawiyahnya tadi tidak terwujud, tidak terpenuhi maka dia sudah rugi akhirat dan rugi dunia maka demikian pula ma'asyiral ikhwa di dalam menimba ilmu niatkan ikhlas niatkan jadikan niat kita ini ikhlas karena Allah jalla wa ala agar kita mendapatkan sebuah pahala di Allah jalla wa ala kemudian ternyata ditambah di urusan duniawiya ada sebuah kemuliaan maka itu alhamdulillah bila tidak kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yuridu bih illa 'ard 'ardan illa 'aradan min ad-dunya lam yurih raihatal jannati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menimba ilmu dari ilmu yang diharapkan wajah Allah, yakni ilmu syar'i, ilmu agama. Ia tidak inginkan dengan menimba ilmu itu kecuali tendensi duniawiyah. Dia tidak ikhlaskan untuk Allah. Dia menimba ilmu hanya untuk urusan duniawiyah saja. Maka kata Nabi alaihi salatu salam dia tidak akan membawa-bawa surga pada hari kiamat. Maka dari hadis ini menunjukkan pada kita butuhnya kita untuk niat yang ikhlas di dalam menimba ilmu. Kita melangkahkan kaki kita ke dalam tempat yang mubarak ini. Di pondok kita ini. Untuk menimba ilmu. Luruskan niat kita. bahwa kita datang adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan agar dikatakan sebagai seorang kiai atau mungkin dikatakan agar dikatakan dia sebagai seorang ustaz mengangkat dan memalingkan wajah manusia hanya kepadanya semata atau menimba ilmu dengan tujuan untuk menyaingi para ulama atau mendebati orang-orang bodoh tapi kajilah ilmu pelajarilah ilmu Karena untuk Allah Ta'ala semata bahawa ilmu itu adalah ibadah. Maka kita membutuhkan niat yang ikhlas. Di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara adab yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Bahawa seorang talibul ilmi. Membutuhkan sifat qona'ah. Merasa cukup dan puas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya dari sarana-sarana yang ia miliki. Tentunya barakallahu fikum di dalam menuntut ilmu itu banyak rintangan-rintangan. Banyak hal-hal yang merintangi dalam menimba ilmu. Maka kita membutuhkan sifat qanaah, dari apa yang ada pada diri kita. Dalam hal ini disebutkan oleh sebagian para ulama apa yang telah disebutkan dari ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah Al-Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Tidaklah seorang yang menimba ilmu ini tiadalah seseorang menimba ilmu yakni mempelajari ilmu syariah dengan kerajaan yang ia miliki atau dengan kemuliaan jiwa sehingga menjadikan dia seorang yang beruntung Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhiqil 'aish akan tapi siapapun yang mempelajari ilmu ini dengan jiwa yang rendah dengan kehidupan yang sempit artinya dengan kondisi yang susah yang ada padanya dari kehidupan wa khidmatul ulama dan memberikan pelayanan kepada para ulama aflah maka tentunya dia akan berjaya dengan ilmu tersebut. Beliau juga mengatakan la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Menuntut ilmu itu tidak selayaknya atau tidak pantas kecuali bagi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Artinya di dalam menuntut ilmu membutuhkan pengorbanan yang besar. Membutuhkan pengorbanan yang besar. Sehingga boleh jadi di dalam menuntut ilmu seorang itu mendapatkan kebangkrutan sisi materi duniawiah. Dia harus meninggalkan apa yang ia miliki dari kesibukan-kesibukannya. Sebab ilmu membutuhkan perhatian yang besar. Ilmu membutuhkan perhatian yang besar. Kefokusan akal dan fikiran di dalam mengkaji ilmu dan mempelajari ilmu. ilmu. Juga disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadur bihi al-faqr wa yu'thiruhu ala kulli syai Tidaklah seseorang itu sampai dari puncak ilmu apa yang ia inginkan hingga kemiskinan itu memudaratkan dirinya dan ia lebih mengedepankan ilmu daripada segala sesuatu. Yani bahawa seorang menuntut ilmu agar ia menjadi seorang yang berhasil di dalam mendapatkan sebuah ilmu maka berbagai macam kesusahan hidup termasuk al-faqr kemiskinan yang memudaratkan dia maka ia harus membutuhkan kesabaran di dalam menimba ilmu Dari apa yang disebutkan oleh para ulama ini juga menunjukkan pada kita bahawa di dalam menimba ilmu itu membutuhkan sifat qanaah dan sabar terhadap berbagai macam rintangan dan kesusahan dalam menimba ilmu. Ini yang dibutuhkan oleh seorang talibul ilmi. merasa cukuplah dengan apa yang Allah Jalla wa'ala berikan pada kita dari urusan duniawiya. Sibukkan diri kita dengan menimba ilmu. Bahkan dikatakan bahawa dahulu para imatus salaf, waktu mereka itu lebih banyak untuk menimba ilmu. Sedangkan sebagian waktunya disihkan untuk dunia. Beda kalau kita yang hidup di masa ini. Waktu lebih banyak ke dunia, waktu yang sedikit disisikan untuk menimba ilmu. Menunjukkan adanya perbedaan yang sangat jauh antara kita yang hidup di masa ini dengan hidup apa yang dimiliki apa yang di masa itu para salaf hidup. Mereka semangat dan bersungguh-sungguh di dalam menimba ilmu. Kemudian pula di dalam menimba ilmu membutuhkan seorang di dalam adab sabar. Sabar di dalam menimba ilmu. Gangguan-gangguan di dalam ilmu tentunya sangatlah banyak. Maka sabarlah seorang penuntut ilmu di dalam menimba ilmu itu. Disebutkan apa yang telah kita ketahui dari ucapan indah yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam al-usulul thalatha i'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allumu arba'i masail ketahuilah semoga Allah jalla wa ala merahmatimu bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat hal yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-ilmu Kemudian al-ilmu menyebutkan adalah al-amalu bihi. Keduanya, mengamalkan ilmu. Wadda'watu ilaihi. Mendakwahkan ilmu, mengajarkan ilmu. Wassabru ala al-adafi. Dan sabar di atas gangguan yang ada pada ilmu tersebut. Sabar ketika menimba ilmu sabar pula ketika menyampaikan dan mengajarkan ilmu. Maka seorang talibul ilmu membutuhkan ini barakallahu fikum. Membutuhkan pula kesemangatan, kesungguhan di dalam mempelajari ilmu membutuhkan keseriusan dan kesemangatan dan terus tekuni apa yang seseorang itu menimba ilmu padanya. Telaten dan macam-macam dari hal-hal yang menopang di dalam menimba ilmu itu. Oleh karenanya ayuhal muslimun, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah taala agar kita menjadi seorang yang bisa mendapatkan sebuah ilmu maka butuhnya kita untuk memiliki adab dan apa yang kita miliki dari ilmu kita pun harus mengamalkannya Sufyan bin Uyainah rahimahullah beliau mengatakan idza kana nahari nahara safih wa layli layla jahil فما الذي أصنع بما كتبته atau fama asna'u billadhi katabtu apabila malamku siangku adalah siangnya orang yang yang dungu malamku adalah malamnya orang yang jahil orang yang bodoh maka apa yang aku perbuat dengan apa yang aku telah tulis dari ilmu menunjukkan pada kita bahawa di dalam ilmu dibutuhkan untuk diamalkan Ilmu itu bukan sekedar yang ditulis. Ilmu itu bukan sekedar untuk dihafal. Tapi hakikat dari ilmu itu adalah membuahkan amalan. Membuahkan amalan. Melahirkan khasyah kepada Allah Jalla wa'ala. Yang mana ilmu itu terwujud di dalam perilaku dan perbuatan seorang tersebut di dalam menimba ilmu. Maka barakallahu fikum. Maka barakallahu ini adalah sebahagian yang mungkin yang bisa kita sebutkan di dalam pembahasan ini dalam adab-adab ilmu. Yang terpenting dalam hal ini barakallahu fikum niatkanlah niat kita jadikanlah niat kita di dalam menimba ilmu atau di dalam ketaatan-ketaatan apa saja di dalam kurubat pendekatan diri kepada Allah atau bahkan perkara-perkara yang mubah bila disertai dengan niat yang ikhlas maka akan menjadi sesuatu yang besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar yang bila dilihat kedudukannya besar, itu menjadi nilainya kecil oleh niat. Maka niat itu barakallahu fikum adalah jadikan di dalam langkah kita di dalam segala urusan kita disertai dengan niat yang baik maka bismillah dengan niat yang baik itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa uh, kami sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik hidayah dan istiqamah konsisten dan kontinu di atas menimba ilmu mempelajari ilmu dan Allah semoga Allah berikan pada kita hidayah dan taufik untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki sebab apa yang kita sebutkan tadi buah dari ilmu hakikatnya adalah melahirkan amalan wallahu taala alam bisawab ah, apa yang kami sampaikan bila ada benarnya itu datangnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang mungkin padanya terdapat kesalahan yang tentunya itu datangnya dari syaitan. Subhanakallah bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin.